dami, dami, dami, dami, dami na Lalapit-lapit kahit pangit ang akakiman Gagamit-gamit na sabit, di akalain na Kapit sa langit ako mga tagahanga Talented ka pala Hindi lang sa battle Hanip din sa kanta May manager ka na ba? Grabe na talaga Dapat nga may sarili ka ng billboard sa EDSA Mga guesting kay Vice Ganda Huwag ka magalala Ako ang magpapaikot ng pera Taga-ipon ng benta Para di ka makalimot Ako ang tagabilog ng petsa Maraming angal Taga-higop ng puwersa Taga-rebakal Taga-ikot ng fiesta Tagabayad ng payola Tagahirot ng piyesa Hahamigin lahat na nakapalibot sa mesa Kabisado ko na lahat ng pasikot-sikot na nakaka dahil ang sistema Kaya kung ako sa'yo, huwag ka na magpabebe pa Bibigyan kita ng bagong cellphone na may camera Para makapag-selfie ka O rig ng mga damit, walang replika Tapos dadalhin kita sa Amerika Ipapakulab kita kay Fetty Wap International, Bala Jose Rizal Talagang heavy god, galaw ang demigod Kahit kailan di ka na magpipedicab Hatid sundo ka ka ng kotse sa helipad Kung ayaw mo pa rin pumayag, eh di wag Ang importante, dapat happy ka Pabalakasin pa kita para makina Basta pirmahan mo lang to lahat Bawat pahina, wag mong basahin ha Ang dami, dami, dami, dami, dami, dami na Lalapit-lapit kahit pangit ang apatimang Gagamit-gamit na sabit, di akalain na Kapit sa anit ng langit ang pagkaganit niya dami, dami, dami, dami, dami, dami na Lalapit-lapit kahit pangit ang atake, ma'am Gagamit-gamit na sabit, di akalain na Kapit sa anit ng langit ang pagkaganit niya May pera ka daw na dumating itong Martes Kaso lang sa sandaan ni Taguro Bibiyak pa ng 30 si Ginoong Valdez Wala na atang mas lulupit Mang iipit sa gitna ng mga guhit Git-git-ring at tudukwit Talagang halatang mang uumit Puro hit, paniplano maitutuwit Naglagay ka sa plata ng puro hit Kaso platito lang ang bumalik Para makuha magmakaawa ka muna ng may matang nagtinulig Para, iso para sa mga gara Pata ang ulo, lahat paa, tsaka pata Pag nila sa akin na bata paswaksa Lasa kahit hilagya na atsara Kumapay sa kamay, gumapang hanggang siko Di mo makikita sa kapal ng balahibo Ngunit amoy ko agad ng panghina Isang motibo di purkit asal askal di na matalino Ako ay napasugod, apat na sulok ng kwarto Ang aking nasuyod, huli ko sila sa ato Kubol ko sa kumot at pakpaligsahan Mga puto at surot, puro asungot ang nakakasalamuha Ito ba ang nakukuha sa pagdandakan sa lupa? Pakiusap tirhan niyo ko ng dugo Binigyan ko kapiraso, tinangay pa yung buo at sa kamansa man sa akin Maaari nakachamba bilang paa Lalaba ka na kakalimutan mo na mas mabilis ang tama oh. Ang dami, dami, dami, dami, dami, dami na ang Lalapit-lapit kahit pangit ang atake ma'am Gagamit-gamit na sabit di akalain na Kapit sa anit ng langit ang pagkaganit niya sa anit ng langit ang pagkaganit niya Kailangan na nating magising sa kanilang mga balak na maitim Panay hassle na mga processing Panay promise sa mga promising Tsaka aanhin kuyang photoshoot sa magazine Kuyong pera ko wala pa rin Bakit nila di madinig ang mga daing Di ko na rin alam ang aking gagawin Nakaka papraning Mga magdanakaw ng palihim Mga mandarambong na may marketing Ang mga sakim Tumitira habang wala nakatingin Di ko napapansin na yung publishing Na ibenta na pala nila sa Magic Sing Wala man lang kinita ni Katiting Kung sino kusinero siya pa din nakatikim Ngayon bilang magulang Halos lahat ng racket ay pinapatulan Sumasakit alamunan Ngunit ang aking kinikita Tila ba kulang tanghalian punan sa dinas ang ulam Sino nga ba di mabibilaukan Sa di mabilang na utang Nagtatanong sa kapalaran Bakit pinagdamutan Gusto ko na makalabas sa aking pinapasukan Layasan ko kaya Tinangko ko di matahuhan Dapat matagal ko na silang pinakasuhan Di man at sinapatusan Di man na pinabauna Nakapal ang mga mukha Di ko to sila ngayon Isa sa pinakauna Pinangakuan Di ka launan Bako ng binalatuhan Pinagplanuhan ng mga pasistang dayuhan Oportunistang madubang sa kanilang takuran Lang pala napupunta lahat ng aking binagpagura